דיאלוג C, שיחה ג' listen, הקשב. שלום יוסף, מה חדש? אין חדש. מה שלומך? לא רע, מה שלומך? הכל בסדר. שלום שלום. להתראות. listen and repeat, הקשב וחזור. שלום יוסף. מה חדש? אין חדש. מה שלומך? לא רע. מה שלומך? הכל בסדר. שלום שלום. להתראות.